Rrrr. pamayag sige palagto Baka di kayo na-inform Na ngayon ay halimaw na yung batang uhugi na dati nyong inignore ignore Bilang patunay na di kayo wagay ihanay sa dati nyong inismol Ngayon sa lakas ko pag bumundol Yan ay hanggang Japan pag nagpalindol Kamusta lahat ng mapagmaliit Ngayon yung subukan man lait ulit Ganyan lang talaga yung mga inggit Galit na galit sila sa malulupit Kaya pasensya pag may nahagip Sarap ba sa piling ano masakit Ganyan talaga paglaban sa loob mong humanga At pagtakot kong bumili ah! Puta diba na pa Ginigiit na wala akong talento pero isa ka sa napalakpak Sige tigilan nakakaputak Sa pandinig mo ay isalpak At tamahin ang laman ng awitin hanggang sa ang utak mo'y mabakbak Ano masarap ba? Nakakatawa lang lahat mga talangka Pare-pareho ng kinahiligan pero ba't naghihilahan pababa? Dahil ba di matanggap na kinayo ko na lahat ng hindi nyo magawa Parang hinamak nyo lang mga karagatan na ang gamit ng ibang ka Ibang ka na yata Ibang ka na yata Ibang ka na yata. Squat! Ibang ka na yata. Lahat na may maling tono Makakababa na sa trono Handa naman akong pakinggan kayo Huwag nyo lang ako gawin bobo Bueno, eto na ang malino na sagot ko sa napakalabong tanong ko bakit ako sumusulot Huwag papatunayan na hindi ako patapon Alam nyo ba yun? yan? Malamang hindi kasi hindi kayo alisto Sa sobrang bulag nyo sa katotohanan lahat kayo ay pinanis ko Hindi na uso dito palawakan ng koneksyon Kundi ka isasabi sa malabong makakuha ng atensyon Hindi ako nakipag-unahan pero bakit ako ang nasa harapan Samantalang yun nakapagtulakan sa likuran sila pa ang napag-iwanan Ako ba ang dapat na alisin o baka di pa di napansin Kung totoo sin mas malagin mo o ugali palagi nagmamagaling Lokohin nyo lilang nyo listahan na mahusay ako ay nakaburda Lahat pahiya, walang hiya na ngayon yung matagal nyo nang kinutya Paano ba yung panahon ko naman dahil yung panahon nyo ay tapos na Shout out to my boy Flo G I'm gonna kill this shit right now Yeah Pen, pen, ah. pen Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Ang mundong to lunod sa inggit Puro linta ko magsisipsip Kapag may bago na ko antimano Tingin na agad nagsusumiksip Kaso iba ko pag may nakita ko Meron na agad ako na bagong plano Kung paano maglaho yung taong ayaw Mag-iba yung papalitan ko na ng bago Kakatapos ko lang maturukan Ayoko na makipag-ululan Gusto ko na kasi yung may kabuluhan At bukod pa dyan Ayoko na rin makipag-usap kung walang katuturan Dahil lahat ng bagay na di makakatulong Tagal ko na tinuldo di ka na dito belong Tanginan mo pag kami nangyamot sa'yo dapat hindi ka bikol <laughs> Paano mo nasabi na hindi ko kaya makipagsabayan sa mga ganitong pataya Kaya kaya kong tapakan na pangalan mo putanginan mo ngayon sino sa'tin magaling Isang baheng para sa mga praneng Hanggat wala ako na Lumapit sa akin kahit di ka lumapit Gamit karit ibibiting ka ng patiwari Habang umiiyak at sumisigaw ng bakit matik sa akin Grabing pasakit kapag sumabit Hindi pwedeng hindi magpapanik Matakot ka na pag ako ang nagalit Ako ang tulay mo patungo sa langit